Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Iću, nastavljamo odmah. Alhamdu, rabbala, alamin, vasalat, vasalat, rasulat, muhammedin, salallahu, alaihi vasalam. Došli smo do eh, vrste hadisa, radimo, znači, eh, E, vrste hadisa koji su vezani za prekid u lancu prenosilaca. Jedna od mahana, dvije mahane slabosti hadisa. Jedna je vezana za raviju, a druga je vezana za prekid u lancu prenosilaca. Mi sad radili smo vrste hadisa koji su vezani za prekid u lancu prenosilaca hadisa. Došli smo do, do vrste hadisa Mursel Hafi, a to je skriveni Mursel hadis. E, Mursel smo do sad obrađivali. E, Mursel hadis znači kada nedostaje ko? nedostaje u lanc prenosilaca ashab. Znači, tabin kaže, rekao je Allahov poslanik sa salim, to i to. I fali ashab koji je prenio njemu, i to je hadis mursa se zove, što znači da je slab hadis. A u ovom slučaju imao skriveni mursa. Šta znači skriveni mursa? Skriveni mursa, definicija njegova, kaže, en jervi amen lekijehu au asarahu, kaže, ma lem jesme aminhu bi lafsin jahtemilu se ma va gajruhu ke, eh, ke, eh, ke, ke, ke, ke, kaže da prenosi e, ravija od onog koga je sreo u životu i živio u njegovo vrijeme, suvremenik njegov bio. Kaže, ma lem jesme aminu, ono što nije čuo od njega. Šta znači nije čuo? Znači nije slušao hadis, preno, prenosio, slušao od njega hadis, nije potvrđeno da, da, da je išao da je, da je čuo od njega hadis. Kaže, bi lafsin jahtemilu se ma. E, tako prenosi, znači, ravija prenosi od ovog, od ovog sa riječima koje, iz koje se može razumjeti da je čuo. Kaže, uh, možete razumjeti da je čuo i da nije čuo, a to je poput riječi kale. Da kaže kale. Kaže, primjer takvog hadisa, kaže što pred, uh, e, hadijskoj bilježi bin Mađe u svom, u svom sunenu, kaže uh, u, u lancu prenosaca, kaže Omer ibn Abdulaziz, poznat je na pjeti halifa, an Uqba ibn Amir marfu'an. Krenuo je Omer ibn Abdulaziz, kaže an Znači, an Uqba ibn Amir. Od on Uqba ibn Amira, marfuan, marfuan to znači da je podignuto do poslanika, da je to rekao poslanik sam sam. Rahim Allahu haris el hares. Allah se smilovao čuvaru, stražaru. Šta je ovdje problem u, hadi, u lancu prenosilaca? Umar lem jelka Uqba. Omer, Omer Abdelaziz nije se sreo nije se sreo sa ukbetom, kao što kaže uh, učenjak uh, Mizzi u svojoj knjizi Atraf. Znači, ovdje ima problem. Znači, uh, gdje on spo, u, u, u, u lancu prenosilaca je rekao, znači, an, kao da je čuo od njeg. Može se znam da je, ču, da ču, da prenosi od njeg. A u stvari, on ga nije sreo. Nije, Omer Abdelaziz nije sreo ukbeta nikad. Uh, e sad ovdje postavljamo se postavljamo pitanje, dobro, kako mi znamo ko je koga sreo, ko nije sreo? Otko mi znat ko je se kim sreo, kao, ko se nije s kim sreo? Znamo na osnovu toga, kaže što nasa badul e ime, ala ene hada ravi lem jelka uh, uh, men hadetha anhu, au, au lem jesme minhu mutlaka. Kaže, zato što uh, neki imami učenjaci, misli iz hadisa, džarha i ta'adila, učenjaci, znači, uh, stručnjaci u Eh, u ocjenjivanju pouzdanosti ravija <clears throat> ili nepouzdanosti, da oni znači, naznače da taj taj ravija nije sreo tog, tog, tog raviju, nije čuo od njeg, nije prenosio od njeg hadis uopšte, nikada nije sreo. Uh, naravno kako to hadisu znaju, zato jest uh, kako to hadisi znaju, uh, znaju zato što jesu stručnjaci u ovoj oblasti, jesu učenjaci u ovoj oblasti, zato što te znaju, znači znaju tačno ko je koga sreo, ko koga prenosi, na, <clears throat> ko su kome bili šejhovi, ko su kome bili učenici. I zato se u biografijama uh, u biografijama ravija se tako piše, znači jedna vrlo bitna stvar, najbitnija stvar. Pored pouzdanosti, od koga ko smo bili šejhovi, od koga je uzimo hadise i ko je prenosio od njega hadise. E, onda sve tu dolazi detalj. Je li ovog sreo, nije sreo, je li mu pogrešno pripisano, nije pogrešno pripisano, tako dalje. Drugi, e, drugi način, po čemu se zna da je hadis, e, da ovaj nije sreo drugo, e, ravi od koga prenosi, na osnovu toga kaže ihbaruha nefsihi, da on sam obznani, taj ravi koji prenosi, da on to od koga, od koga je spomenuo u rivajatu, nije čuo. Znači, od njega nije slušao hadis, nije, nije, znači, nije uzimao od njega hadis. Kada kažem, nije uzimao, misli se, nije odšao, sjeo na halku, znači, na halku gdje je ovaj mu hadis pričao, hadis slušao, kad, kad to, kad kažemo, nije čuo, da misli to ono, ono išao negdje putom i nego, nešto pričao, on ga čuo i to što dalje. Znači, ovdje govorimo, znači, uzma, traženju znanja na način halki prenosinja Kur'ana, došao, čuo, znači, sjeo, učio, ko što mi sad ovdje sjedimo, ovako, na ovaj način. Treći je, treća stvar, kaže, među hadas min, eh, hadis min veđel ahar fihi zijadet šahs. Kaže, da je taj isti hadis dođe, kako znamo, treći način, kako da znamo da ravija nije čuo od ravije, da nije uzimo hadis od njeg, nije išao i uzeo hadis od njeg, sjedio kod njeg i uzeo hadis od njeg. Eh, na osnovu toga što dođe u drugom rivajetu, to istog hadisa, da ovaj ravija prenosi od nekog drugog Ravije ovaj ravija prenosi od tog što on spomenuo u hadisu. Uglavnom, oko ovog ovdje, ovaj, oko ovog ovdje, ovog trećeg načina, kažu neki učinjaci da ne mora značit, ne mora značiti da je ovaj, da nije čuo direkt od njega, ako je, ako je čuo i od drugog, ta isti hadis, ovaj od njega. Uglavnom, ovaj, ovaj treći način nije toliko pouzan oko, oko utvrđivanja toga ko od koga prenosi hadis, ko je čuo od koga hadis. E, kakav je propis ovog hadisa? Vrsta hadisa koji smo, koji smo rekli da zove Mursel Hafi, skriveni e, Mursel Hadis, E, kakav je propis takvog hadisa, on se smatra da je hadis daif, naravno, jer mi ga izučavamo u oblasti slabih hadisa. Zašto? Zato što ima vrstu prekida u lancu prenosilaca, vrstu prekida. Ta vrsta prekida, rekli smo kakva je. Znači, vanštinom e, u prenošenja lanca pre, prenosilaca kad se spominju, može se razumjeti da je čuo hadis od njega, a, a može se čuo da nije čuo. Rekli smo za osobu, da ta osoba, znači, srela je tu osobu, kad kažem, srela ga negdje, mimo halki, mimo halki uh, slušanja hadisa, srela ga negde na pijaci, za Bajram, na ona, negde ga srela. Ili nije ga srela, ali živjela isto vrijeme njegovo. Znači, živjela u njegovo vrijeme. Međutim, nije povozano da je dolazio na halku kod njeg i slušao hadis i preuzmao uzimao hadis od njeg. O tome riječ. Znači, takva vrsta hadisa, ako se potvrdi to da neko od nekoga nije čuo hadis, odnosno nije uzo, nije učio hadis, Uh, smatra se da je hadis slab. Andalusam. أندلسا أندلسا أندلسا